desire nkaba mu burande karadiridimba karadiridimba radiyo isanganiro kuri interineti yumvikanira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore barundi mudukurikiranira kuri uwo murongo mukaba mwipfuza gutera umuganda mu kubaka igihugu cyanyu cy'u Burundi mubicishije mu byiyumviro byanyu nimwakure kuri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa rimwe canke org abarundi rero baba mu mahanga ubu baba baba ibihumbi amajana atatu na mirongo itandatu na gatanu aho naho ibice mirongo umunani n'indwi ku bari ku mugabane wa Afrika muri amerika ni bice bitandatu kwijana ijana aziya na hone ni bitandatu kwijana ijana igice kimwe nicyo kirangwa ku mugabane wa australia uno munsi rero tugira tugaruke ku gikogwa cyakozwe n'ubushyikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu icyo bise politike de la diaspora mu ururimi rw'ikinofunofu aho naho tukaza kumenya iciyo politike izomara izofasha izo ico izomara ikizofasha abarundi haba abari hano mu gihugu eka n'abari mu mahanga ni gute leta izoshira mu ngiro ivy'iyo politike kugira abarundi baba mu makungu baterere mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi aho rero tukaza kuba tukaza kuba dufise umutumire aje ava mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu buhinga bw'ivyuma ni Serafina Hakizimana ikiganiro karadiridimbo no munsi gihagarariwe na Ernest Pablo Bajuwabo medal niyo nkuru nije ndi kuri micro aho rero intererano yanyu tukaba twirindiriye kuri 22 ngo n'amakungu yose arata ubwiza uburundi bwamanye kumbure urakeneye kumenya ibiba mu burundi cyangwa ibibera hano mu gihugu intererano yawe ni 22 2436 ubusa kabiri canke 22 25 4375 hamuno munsi mwumvise yuko tugiye kuganira kuco kuco bise politique de la diaspora umutumire turi kumwaye hano muri studio reka tubanze tuguhikaze murakoze cyane yego kumure murashobora kutwidondora no kudondora bariko baradukurikirana yego mbanje kuramutsa abariko baratwumviriza mm -hmm. eh je nitwa ntirushwa ubwenge pimake nkaba n'umuyobozi mu bushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya n'ibindi bihugu njejwe igisata c'abarundi baba hanze mm. nibaze ko ari byo noherako ego nibyo wowe oh, uno munsi turi ko tugaruka kuri iki mwise politike de la diaspora caje gute cahahora byagenze gute kugira mutunganye ino politike murakoze cyane kuri iki kibazo ehm, iyi politike eh, y'igihugu ijejwe abarundi baba hanze mm. ntiyari hasanzwe mm-hmm. ntiyari bwabeho ni nacyo cyatumye umushikiranganji yarorongoye ubushikiranganji nkukiri asaba mu gihumbi mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane asaba yuko twotegura ipolitike y'igihugu igenga abarundi baba hanze mm-hmm. bivuye kuko abarundi bonyene baba hanze mu manama menshi yabaye bagumye basaba yuko hoba politike igenga neza iki igihugu gitegekanya ku byerekeye abarundi baba hanze mm-hmm. ico rero nicyo cyakozwe kuva mu kwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na kane igikorwa tugishyikiriza mu ntango z'ukwezi kwa kane kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hanyuma kubera ingorane igihugu cyaciye gicamwo ntibyabaye bikibandanya ngo kigende neza iyo cabwizwa gutumbera ni ukuvuga mu nama eh, by'abashikiranganje mm. cyagiye rero kujyayo mu kwezi kwa mbere uno mwaka hanyuma mu kwezi kwa gatatu bambe kwa gatandatu itariki zitatu mm. niho cashikirizwa icese abarundi n'amakungu icyo rero nicyo novuga ku ntumbero ya mbere mm-hmm. yego hama iyi politike irabaye mbega kugira ibeho mwaragishije inama abo barundi bo byega basanzwe bari mu makungu mugabo turagira tuti ntibikwiye kuko abo byega nabo babwiriza kugira icyo babivuze ko mhm. niko twatunganya inama yahuriye mw'abarundi baserukira abandi mu birigi mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze mhm. turabashikiriza twebwe aho twari tugejeje ibikoko turabibereka barabisoma turabiharira iminsi itatu nabo barabiterera turaheza turabigarukana tubisubiza muri iyo komite mhm. ikorera ngahe bujumbura turarabamwo intererano zabo turazishiramwo hanyuma rero tubona guheraheza igikogwa ni kuvuga rero ko iki gikorwa twagikoze abatari bakindamaze kubibarungikira kugira babone aho twari twakigejeje icyo gihe iki gikogwa ni gishasha ni igiki kizomarira abarundi kizomarira abarundi ibitari bike kuko iyo turiko turavuga abarundi baba hanze ni kumenya yuko abo barundi bafise byinshi baterera muri kino gihugu kandi bashobora guterera mugabe igihe benshi baguma babisaba babisaba bagira bati ego hariho ibikogwa hariho ibikorwa kumbure bimwe ntibabimenye hariho n'abandi bagerageza kugira ibyo bagira mugabo bigahurirana n'ingorane kubera atantumbero ata politiki itomoye iriho igena igenga ingena ibintu byogenda mm. ni kuvuga rero ko ibyo byose abarundi bifuza guterera bari hanze bifise umurongo bifise babuciriye umuhora mm. biroroha kurusha ni kuvuga rero ko ari ari politiki nziza kandi y'ingirakamaro mm. kuba haba ku gihugu cyo nyine haba no ku barundi bari hanze muri kino gitabo citiriwe politiki ya diaspora turabona abarundi baba mu mugabane wa Afrika muzi si hafi mhm. nico gituma eh, usanga rero abari mu mugabane wa afurika ari bo benshi mhm. kuko eh, hajya hariho ibiharuro tutaramenya neza ni uguha nk'akarorero k'abatware ba b'igihugu cy'ubuganda bemanga yuko hari abarundi barenga umuriyoni n'inusu abaganda mugabo bamukiye amamuko yabo ari mu gihugu mhm. aho ufashe ibihugu bya bya Tanzania Zambia ah, Malawi Afurika mhm. y'Epfo Kenya abarundi ni benshi gose ntaho bahuriye n'abari n'abari i Buraya canke muri Amerika mhm. ni ukuvuga rero ko abo bose ni ngombwa kubashikira ariko bisaba uburyo eh, ni uguha nk'akarero abarundi baba kuri umugabane wa afurika ko bo benshi intererano yabo izo baco kimwe nabo biburaya bo bafite amahera kandi nibo ari bice bikeya icyo ni ikindi kibazo mm. icyo ni ikindi kibazo kandi si ngombwa ngo bibe ari byo ko abari buraya ari bafise uburyo mm. kandi bari kure mm. abashobora kuba n'aba benshi bari ngaha hafi boterera kumbure kurusha canke kunganya nabo bari kure twima twibaza ngo ko bafise uburyo kurusha abari muri Afrika turavye nko muri ya Afrika y'amaja y'uburaruko ari za Senegal za Cameroon usanga bobo hariho bije abarundi baho uh, nako abene gihugu bo muri ibyo bihugu bafasha muri bije igihugu ugasanga menshi aza avuye mu zaburaya buraya ubufaransa bubirigi muri bijya bihugu by'uburaya kuruta diaspora isanzwe iri muri afurika eh, ibyo ni bibiri ibihugu biharura neza ayo mafaranga mm. ni ukuvuga yuko hari amafaranga yinjira aciye mu mabanki mm-hmm. agaca no muri banki nkuru y'igihugu mm-hmm. akamenyekana twebwe ingorane dufise nuko n'amafaranga aza ntituyazi uko angana hano rero baca baronka uburyo niyo ntumbero natwe turi turarondera mu kugira aya mapolitike kugira turonke inzira nziza y'uko iyo ntererano yo kwisununura kandi ikamenyekana mm-hmm. eh. mugabo hari benshi nako sinuvuga ko ari benshi muri bijya bihugu usanga bo hariho igice amahera leta zabo zizokoresha mu mwaka kanaka ziba zizwi bakavuga ati ayo mu mahanga tuzoba dukoresha naya ah, mweho muri iyo politiki murabitegekanya ko leta yovuga ati muri diaspora tubiteze ko ibice bingana iki bizofasha mu mahera yagenewe umwaka rero nibaza yuko turiko turagerageza guhambya abo ibyo bihugu bindi byatanguye imbere yacu nibaza yuko iyo izo bindi ntambwe umugabo no munsi sino kwicara hano ngo ndakwemerere ngo ngo leta ejo izo bizi amafaranga azova mu barundi baba hanze mugabo intumbero yabwiza kubiyo mugabo aba baba batwara ama amadiyasipora mu bihugu byo hanze muba muzinanye muba ntimushobora kugira politike mutazi ukuntu muzoba baronka muba muti intererano yanyu uwo mwaka ni iyihe murizeye ko bazabibabwira kugira bagire icyo baterere eh handi urumva nta kamaro ko twaba turiko turagira politike tudashobora kuzoshika ku ntumbero y'uko tushobora kuyaga igihugu kikabakoranya kikababwira ati twebwe dufise imigambi iyi none mwebwe namwe intererano yanyu ni iyihe mm. nkuko mwabyumvise rero turi kumwe na ntirusha ubwenge epimake arongoye murongoye ugwego hakizimana ni wari mu buhinga bw'ibyuma kiganiro gihagarariwe na Ernest Pablo Bagiwabo kuri mikoro n'imedari niyo nkuru turi tugaruka kuri politike bitiriye diaspora ni ku barundi baba mu makungu mwumvise ko turi kumwe n'urongoye igisata cy'abarundi bari mu mahanga tukaba turi kumwe hano muri studio hama twagira tubabaze mbega muravye nk'akarorero ko mu bindi bihugu mbere usanga yuko hari n'ubushikiranganji buba buraba abarundi bo hanze mbe mwebwe byo babiri mu migambi canke murabitegekanya muri no politike yanyu y'abarundi baba mu mahungu mu makungu ah ico kibazo kinibaza ko ari ikibazo ki ni cyiza ariko no kwishura nuko kumburi ihangiro rishobora kuzobiryo mhm. si kumbure sejo si hirya ejo mugabizo bwizo gushika igihe cyacyo cyose kuko tugitangura hagitangura manama yo gusaba yuko ibi by'amapolitike byozaho barasaba nuko ho urwego mu bushikiranganje bw'imigenderanire rubajejwe twatanguye buke buke hari umukozi umwe ajejwe abarundi baba hanze mm. ubu bushikiranganje bambe ubu bwaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda urumva n'intango mm, haracari kare eh, kuko n'ibi byose mu kubivuga hajya ubisaba ari uko ufise aho ufatiye ntibijya twahereye ko mbere tuvuga tuti n'abarundi ntituramenya uko bangana bari hanze intererano zabo ntituramenya uko zingana ni ukuvuga rero yuko mu gihe bazosanga abarundi bari hanze ari benshi baterera byinshi ni ngombwa ko kumbure haza haza ubushikiranganje bukuru kumbure hazozu urundi rwego rwo hejuru mugabo jewe nibaza yuko mu gihe turimo uno munsi si ibintu umuntu yavuga ngo ni byejo harabaye mu myaka iheze si kera cyane ndibuka harigeze no kuba inama hano mu gihugu y'abarundi basanzwe baba mu makungu wasanga umengo hariho ukutumvikana kw'abarongoye abandi mu barundi baba mu makungu abo aba b'amadiyasipora ugasanga mu nzego kujya ku ntuko hejuru bamwe bavuga bati abantu baduserukira abandi ntibaduserukira mbe ntimubona ko bishobora kuzoba intambamye yihangira mwe mwihaye muri politike yanyu oya se oya nta na gatoya ibyo ko batumvikana nibaza ko bifatiye ku kintu gikuru kimwe nuko uko icya mbere hajya intango ya migora mm. yari bari mu ntango batangura kuraba ingene bo kuyegeranya ingene boronka babaserukira ingene bugirande ibyo nabyo biratwara biratwara igihe aho uri kora umuntu aba ariko aravangavanga mm. aba ariko aravangavanga kuko urya uri kuravuga ugomba guterera mu iterambere ry'igihugu urya utiyumvamwo si we iyo mfashanyo yabwiza gushikira ni uwasigaye hano mu gihugu none wewe abasigaye mu gihugu uwo badiza ngo jewe urya ntitwumvikana ngo mugabo kuri ico rero sinterereye mu gihugu nibaza yuko ibyo ni intambwe kuri jewe itotuma umuntu agira ngo ko batumvikanye kuwo baserukira ngo ntacu bazoterera oya mm-hmm. oya hama muravuze yuko uko gutanga amahera umuntu atoraba kuri ubwo buserukizi mbehoho ku na politiki biri mu gihugu nayo yoyo nishobora gutuma badaterera nk'uko babyifuza oya ibyo navyo ibyo nayo ni ni hangiro y'igihugu hmm. eh, n'uyu mugabo n'umugambi w'igihugu ni politiki n'umugambi w'igihugu nico nagira mvuge hmm. iyo igihugu rero kiriko kiritunganya gutya kigwirizwa kwitwararika n'ugo ruhande kuko hari mu gihugu hari ibitagenda neza hariho abo bishobora guca inkokora kandi abo nabo kumbure kubera batari na hafi ntibaronke insiguro zikwiye hmm. hanyuma ugasanga kumbure bariko baravanga ibyo ibya politiki iri mu gihugu n'ibindi by'iterambere atacu bipfanya icyo rero ni igikorwa kindi rero leta nayo izoheza ikibanga kugira ngo abarundi bagume bari batumbereye iyo hangiro yo gufasha mu gihugu mm. eh, ibyo rero politiki nabyo irayira irabifisemo uruhara umugambi nturamara imyaka myinshi niho ukivuka mwatubwiye yuko mwatangiye kubyumvira mu mwaka w'ibihumbi bibiri none uko iminsi igenda iragenda ni igiki muri ko murungura na cyane cyane ko mwavuze yuko muri ko muragerageza kurungika uwo mugambi ku barundi basanzwe bari mu makungu Eh, ica mbere coco nuko uyu mugambi ukimara guca mu nama shikiranganje mhm. twarawurungikiye abaduserukira bose bari mu mahanga mhm. kugira ngo nawo bawushikirize abarundi mu bice barimo turongera turawurungikira n'abandi barundi cyane cyane abambere bo twarungikiye naba nababwiye bari bakoraniye i buruseli mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uheze kugira ngo baterere ibyimviro byabo mm-hmm. ubu rero ikindi tugiye kwitwararika no kugishikiriza iyi politiki ni ukuyimenyesha abarundi baba hanze benshi bashoboka kuko batarayo batarayimenya n'ibindi bizimigambi biri mu by'ibikorwa byo kurangura bizotugora ngene babijamwo batawumenye mm-hmm. icyo rero ni ikindi gikorwa tubwiza kwitwararika kandi twatanguye gushyira mu ngiro ego muri ino migambi ndabona amahangiro mwihaye agera kuri atanu muvuga ibyo kuzana ukumvikana hagati ya leta n'abajya basanzwe bari mu makungu no kongereza ngo gutuma tumana ko hagati yabo mbe murabye ukuntu mwihaye ino migambi itanu nuko itari hari canke mwashatse kugira ako mwongeye ko oya sinovuga ko atayariho kuko murazi yuko canke kumbure ntiyari imeze neza kubera muvuga yuko muzoyisanura ndi oya yariho ariko ntiyari yanditse kandi nta hariho ibintu bitari byanditse bitari bitomoye ingene byokogwa mhm. kuko mwomenya yuko nk'iyo aba bategetsi bakuru barongoye igihugu bagiye mu ngendo hanze kenshi barakoranya abarundi bakabayagira bityo mu gihugu mhm. ibyo rero urumva byariho mugabo iyi politike ni uko yifuza yuko byo kwandikwa kandi bikaronka n'uburyo bwo kugira bije mu ngiro kandi umuntu akabaza ati kuri iki gisata cyose ibyo twiyumvira gukora ni ibi ni ibi ni ibi biranditse rero muri iki muri iki gitabo mm. eh. ndabona ngaha mwavuze kandi yuko muzo icyo mwise ameliorera la connaissance sur la diaspora no kubimenyesha abarundi kugira bamenye yuko uwo muryango ubaho canke ni uguhimiriza abajya abarundi bo bari hariya kugira bafashe ukubaho kw'abarundi bintu oya oh, ibi byo kunonosora neza kumenya abarundi baba hanze uko bangana mhm. bitumbereye ibintu kumbure bitatu icya mbere mhm. no kumenya turifuza kumenya abarundi baba hanze uko bangana mhm. twavuze kare tuti turahwiwisha tukavuga ngo bangana gutya icya kabiri tukamenya cyane cyane ubumenyi bwabo mm-hmm. ubumenyi n'ubuhinga bafise bashobora gutereramwo bashobora guterera hama ndabona mugitangura icyo twita mu ntangamarara mwaragarutse ku byo bita uh, migirasiyo cyangwa uh, n'ubyita kugendagenda Burundi kujya kw'abarundi nako mu bihugu bisanzwe bivanye mugabo n'akahise k'abarundi mbe mwasanze koko abarundi muri kahise kabo canke mu mibereho yabo basanzwe ari abarundi bakunda kugenda mu mahanga hari abarundi bari mu mihingo itandukanye kandi bagiye ku buryo butandukanye ku buryo tutovuga ngo abarundi ntibakunda kugenda oya barakunda kugenda barakunda kujaguga upagasa upagasa mm. eh. kuva kera barajya n'imanamba mhm. hama rero muzokora kuri iyo migwi y'abo barundi bose cyangwa nk'abarundi nk'uko mubivuze bagiye mu buganda ugasanga barahinduye nk'ububira ubu abaganda mbere nahari hari no mubwiye ko umurundi wowe ubaye umwasi cyangwa muzokora kuri abo barundi baba hanze mwo babyemanga kubera hariho abarundi bashitse hariya ngira ngo bamaze guhindura n'ubwene gihugu umwise yuko ari n'umurundi ubucume ngo mwubipfa Joyce nibaza ko ari uko bimeze mm. hariho abarundi bagenda kumva zitandukanye akagira mm. ati jewe muri kino gihe sinifuza eh, ko bamenya ko ndi umurundi mm. jewe umuntu abivuze gutyo ndabyubahiriza mugabo ugasanga kumbura hari n'abandi bagiye ari nk'abo ndiko ndavuga bakeneye kumbure ahubwo ikintu cyosubira kuba kubafadikanya kurondera umugozi wo ku kubafadikanya n'igihugu bavuyemo mm-hmm. abo nabo ni ukubagendera mm-hmm. no ukujya kubumviriza ukamenya ibyo bifuza ibyo rero ni kujya navuze nti benshi bagenda mu mvu kumvu zitandukanye usanga kumbure n'ingene uheze ukabashikira cyangwa ukabayagisha nabyo nyine mm-hmm. biratandukanye Mhm. hama abarundi bo muri diaspora cyangwa bo mu makungu bazofasha mu bisati bihe kubera bumvise ati tugiye gufasha muri uwo mugambi w'abarundi baba mu makungu bazofasha gute bimeze gute muri ko mubegera gute ubu ubu nubamenyesha yuko uburyo bwo gufasha ari buri kwinshi mhm. hariho abarungika amafaranga mhm. ari mu gihugu akora mu gihugu hari abarungika imiti hari abarungika ibitabo ntabwiza guterera nk'uwundi kumbure ntibafise ubumenyi bumwe ntibafise uburyo bungana ntibafise kumbure eh, kumbure n'ishaka n'ishaka rigarira rigarajamo mm-hmm. ibyo byose rero ni nibyo tubwiriza guterateranya kugira ngo izo mfashanyo zibe nyinshi kurusha mugabo umwe wese agire mu rusata ashobora mu musata yiyumvamwo kandi aterere no mu gisata yiyumvamwo mm-hmm. ikiganiro rero ni karadiridimba nk'uko mwumvise turi kumwe n'umutumire asanzwe warongoye igisata cy'abarundi baba mu makungu icyo bita diaspora mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba ari ntirusha ubwenge epimake ruhongore rw'abarundi bose n'amajambo mfise yo kuguhaya ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba n'akana kajiwabo mwumvise uko turi ko tugaruka kuri politiki bitiriye diaspora yo mu bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu rero kuri mwebwe abarundi muri mu mahanga menyesha abarundi bari hano mu gihugu yuko umutogerageza kurondera ino mirongo twabahaye kuko hari benshi bari ko barayibipako abandi bayitelefona abandi bakandika ama message ni ku barundi bonyene bari mu makungu gerageza na na na 2046 busa kabiri canke na 2023 irindwi na gatanu kumbure uri hari byanse ukuntu telefona urashobora kwandika ku nimero ya WhatsApp irindwi n'icenda amajana icenda na mirongo itanu amajana irindwi na mirongo ibiri na rimwe reka tugaruke hano muri studio turi kumwe na Bwana Epimake rero twashaka kubabaza mbega mu gushyira mu ngiro iyo migambi ni bande bazobafasha nahe mashira hamwe mwoba muzokorana kugira uno mugambi wa diaspora uje mu ngiro atankomanzi uh, ah, ico ico kibazo kuri uno munsi kumbura isi ntushobora kwishyura kuko iki twaragishikirije niko hanyuma baracemera hanyuma baragishikiriza abarundi n'amakungu ku itariki zitatu z'ukwezi mhm. ubu rero icyo tugiye gukora naco turi ko twatanguye mbere ni gutunganya ingene ibikorwa ibyokorwa kugira ngo iyi politiki ije mu ngiro mhm. Eh, rero tumaze kubiheza niho rero tuzoheza tukarondera abadufasha ingene twobishyira mu ngiro mm-hmm. aho rero niho tuzoheza rero tugasubira rero gutumbera kumbure abasanzwe bafasha uburundi n'amashyirahamwe kumbure mpuzamakungu n'abandi n'abarundi bonyine ubwabo ingene twogira kugira ngo ibi byanditswe muri iki gitabo bije mu ngiro ku barundi ubwabo bizoborohera kubera ndabona yuko muvuga yuko muzotegerezwa kubanza gushigikira inzego z'abo barundi aho basanzwe bari nagira muzobanza kugira mu bihugu canke mu migabane aho bari kubanza kubashira hamwe kumbure ama abariho muhegera kubashira hamwe kubashira hamwe twebwe turavyifuza canke nibo bazokwishira hamwe nico nico nagira nishura mhm. ico si gikorwa cy'iwacu twebwe ico twifuza nuko boja hamwe kuko iyo bari hamwe ari benshi biroroshe no kugirana umugambi hamwe mugabe igikorwa cya mbere cy'ubushikiranganje eh, ndimo si twebwe tujejwe kubashyira hamwe turabahimiriza niko kumbure n'abaserukira uburundi mu makungu bagafasha Mugabe ni igikorwa cy'abarundi baba hanze ubwabo mm-hmm. eh, icyo twogira gusa twebwe ni uburyo bukunze no kubegera tukabagendera kenshi mm-hmm. tukajya hama ingene basigara baritunganya nibo bonyine babyimenyera hama icyo dukoshobora kubaterera bagisabye tukagikora mm. nagira izo nzego zabo bazitunganije neza ni nako bazotuma bavafasha muri iyi politiki mu mwihaye cyane cyane mm-hmm. kuko iyo bamaze kwitunganya bakisuganya bakajya hamwe niho bagira n'imigambwe n'imigambi nyine bagira bati kumbura uno mwaka cyangwa muri iyi myaka ibiri tuzoterera ibi mm. eh, hanyuma rero twebwe natwe tukaca tuborohereza mu kugira ngo ibyo bintu bishobore kujya mu buryo mm-hmm. hamwe rero uno mugambi woja mu ngiro n'ibiki mutegekanije kuzoca mukora hamwe ugiye neza mu ngiro icambere twifuza mu cambere nyene cambere cambere twifuza nuko bimwe nababwira by'uko twomenya abarundi bari hanze uko bangana ibice barimwo ubumenyi bafise ubwo ari bwo icyo mhm. gihambaye gihambaye kuko nabo twari ko turavuga badufasha iyo babwiye ibijyanye n'abarundi baba mu mahanga bakubaza ibibazo bibiri mhm. mbega bangana gute bari hehe ugasanga rero turi ko turavuga ati kurusha kugira ngo abarundi abo twita aba egisiperi bafise ubumenyi buhanitse mm. bashobore guterera mu bisata bitandukanye by'igihugu kuko hariho ibisata n'ukuri bikeneye abahinga mm. naguhaye akaruriro mu kanya gaheze nk'igisata cy'indwara zo mu mutwe kirakenye abahinga mm-hmm. eh, nicyo cyo rero two twaragitanguye kuko nubamenyesha yuko Eh, kimaze ari igikorwa kimaze umwaka kigiye mwaka wa gatatu uno mwaka mbere dushobora gusohora ah, ko kwita abaforoma banonoseye neza iby'ingwara zo mu mutwe ibyo rero nabyo tubifashwa n'abahinga b'abarundi bari hanze mhm. baza bakigisha ibyo twokwita ibyigwa bihanitse mu gisata cyo eh, muri icyo gisata cy'indwara zo mu mutwe ikiganiro rero ni karadiridimba turacasigaje iminota yababa mirongo ibiri ni kuri mwe bw'abarundi musanzwe mudukurikirana kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu org umutumire mwamwumvise ni ntirushe ubwenge epimake akaba igisata c'abarundi basanzwe baba mu makungu icyo ubu naho akaba kutubwira umugambi bise politike de la diaspora murakoze cyane mhm. eh, dushimire na niyo nkuru eh, vianney hari Dallas mhm. eh, tumuramutsa turamutsa n'abandi batari bake turazi ko darasi bariye batari bake eh, kibaza abagire ni cyiza cyane eh, icyo ni ukwishura ni uko yomenya yuko igihugu gifise uburyo buke tudafise abaduserukira henshi cyane eh, bigaca bigira ko ni uko iyo ari igihugu kinini mm. tukaba dufise yo gusa Eh, abaduserukira i new york ni washington mm-hmm. urumva gica kiba kibazo nukuri ni ikibazo bitapfutse ni ibinyakuri mm-hmm. bica bigora rero yuko ubwo buserukizi bwacu bubiri bukwira igihugu kingana kurya mm-hmm. ugaca usanga rero nshangaruka kuri no kuri bya bintu navuga ugaca usanga kumbure nabo nyine bakwiragiye muri ibyo bihugu binini binini tuvuze abari muri Etats-Unis kubera niyo nkuru watwakuye mugabo nk'ibihugu bya bya Canada ibihugu bya bya Australia n'ibindi nibihugu bitari hafi mm -hmm. kandi binini ugacusanga rero abarundi bari bariyo badashobora kuronka neza gushikira ababaserukira mm -hmm. ariko rero kuri ico rero cyo kwica nta mutsi wicebera umugani wawe wundi twogira tuti ubuhinga bwaraje mm-hmm. ubu ibyo gutuma tumana kw'amakuru birateye imbere mm-hmm. n'akabina eh, urabona n'ubu turi ko turayaga arungika ubutumwa twicaye ngaha mm-hmm. icyo twe tugiye kugira ni muri bya bindi wa muri ya ntumbero twiha yo guteza imbere kuyaga nabo ni uko tugiye kugerageza ku buryo ibi tutegura biberekeye byobashikira bakabimenya nabo bakaduterera tujye turayaga kenshi nabo kumbure n'ibi nyine biri muri iki gitabo tujye tubinoganze buke buke babimenye bibashikire babinoganze ibyo bakeneye ko dusigura tubisigure hanyuma rero turondere ingene kumbure byoja eh, mu ngiro byoroshe hama yagarutse ku migambi usa n'uwacishuye Eh, ngo imigambi ngo muriko murakora kugira bobo babashe kuyimenya eh, imigambi iriho ni icambere coco navye ibi turiko turategura bijanye n'iyi politike mhm. ariko hariho kumbure iporogaramu bamwe batamenye canke bashobora kuba bibagiye kuko yari imaze igihe yarahagaze mhm. hariho iporogaramu yitwa mida mhm. yari porogaramu igejwe yagira yafasha kugira ngo abahinga baba hanze bashobore kuza baraza ari umara amahinga atatu ari umara ukwezi kumwe baza guterera mu kwigisha mu kuvura n'ibindi mm-hmm. ibyo rero nibyo biri mu migambi turi turategura kandi twateguye eh, yo gufasha guhingura no kubika eh, ibyamwa n'imboga mm-hmm. uwo ni umugambi utumbereye tumaze kwandika turi ko turaronderera n'uburyo mhm. kuko usanga abarundi baribana mu gihe cy'ibyamwa byinshi nk'imyembe eh, amamandarine n'ibindi hari abarundi batari bake batakaza ibyo bintu bibononekana mhm. kubera batazi kubihingura cyangwa kubibika imboga niko kuko ubu rero turi ko turagerageza kuraba ingene iyo migambi yoja mu buryo kandi ibyo nabyo bisaba abahinga b'abarundi baba hanze ko baza kwigisha ingene bahingura canke babika ibyo byo ntibipfubusa ntibipfa ubusa mhm. ntibyononekare ngo bahombe abarimyi bahombe nk'uwo n'umugambi uno munsi numubwira kuko twaramaze kuwutegura twarawanditse hasigaye gusa ko turonka uburyo bwo kuwishyira mu ngiro mhm. mu minota umunani ikiganiro karadiridimba kizoba kirangiye ariko ufise intererano yawe canke kumbure ikibazo ni 2022 2046 gusa kabiri canke 2022 2025 ine na gatatu irindwi na gatanu tukaba turiko tuyaga kuvyerekeye politike ya diaspora ni politike y'abarundi baba hanze yashyizwe mu ngiro n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ariko urashobora kuba kandi kumbure telefone utari hafi yayo ukandika kuri WhatsApp 79957571 ni ku barundi bonyene baba mu mahanga mu kanya gatonya duca ikiganiro n'ikaradiridimba ndabona benshi bariko barandika ko murebe bariko bandika birebire ariko interano yawe kwandika nk'akamesaje gatonya uvuze izina n'igisagara usanzwe uherereyemo hama kumbure ikibazo cawe umutumire akakikwishuriraho reka rero turi ko turarangiza kuko dusigaje minota itarenga ndwi tugaruke hano muri studio batubwiye uko mwatubwiye umugambi wanditswe na cyane cyane mugiye gufatira ko muri rino hangiro rya gipolitike y'abarundi basanzwe baba mu makungu mbega muravye uwo mugambi umwe canke tureke uwo mugambi umwe iyindi migambi yoyo mwiyumvira yuko uburyo bwo kuyikora izova hehe ivyo ni bya bindi navuga nti nitwamara gutunganya nyene eh, ibikorwa byo kwandika ingene ibi biri muri politiki bizoja mu buryo mm. niho tuzoheza tugatumbera abasanzwe bafasha Burundi kumbure n'abandi kumbure mpuza mpuzamakungu kugira ngo turondere uburyo bwo kubikora kuko nka navuze twamaze gutangura kwigisha abaforoma banonosoye neza ibyo kuvura indwara zo mu mutwe tubifashwamwo n'ishyirahamwe mpuzamakungu oyemu mm-hmm. oruganizasiyo interinasiyonari pure imigirasiyo ni ngombwa tuzorondere n'abandi baduterera kuko urumva ntitwagira ngo tuzokwigishe kumbure nko mu myaka gushyirwa ku myaka itandatu ntawe kwizera ko iryo shyirahamwe rizoshishikara ridufata mu mugongo no ku yindi migambi rero tuzojya kurondera tuzoyishyikiriza abasanzwe bafasha igihugu abasanzwe bafashanya n’u Burundi mugabo turondere kumbure n'abandi kandi turizera yuko ah, bazotwumva mhm. hari ubundi butumire buvuye mu gihugu ca Norvège ni jean berkimas ari mu gihugu cya Norvège ngo aramuramukije umuyobozi ntirusha ubwenge ngo yashaka mu mubwire ko bikenewe ko iyo politike imenyekanishwa mu barundi bose baba hanze ngo amambasade ntakerebutse kugira bakore ico gikorwa kandi ngumengo nta n'uburyo bafise ngo hari hamwe bafise ahuza abarundi none ntimwotuma ko abaserukira ayo mashira hamwe mukabashinga ico gikorwa uyu ni Jean Pierre ari mu gihugu ca Norvège Ego murakoze cyane dushimire kandi turamutse cyane eh, Jean Berkimas muri Norvège Eh, iki gikogwa iyi politike yakozwe ngo abarundi baba n'abari mu gihugu bayimenye mm-hmm. abayironse turabasabye bayishikirize bayikwiragize ni byo tunezera tumenye ko abarundi bari hanze yabashikiriye nibataba bose mugabo benshi mm-hmm. kuko niho tuzogira icyo tuyaze ko kugira ngo bagire nabo icyo baterereye byari kuba byiza rero yuko abaserukira abandi mu mashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga twashobora kubakoranya tukayibashikiriza kujya twayibashikiriza ko turayandika bari bake niko ubu byari kuba byiza yuko tubakoranya ari benshi ariko umwanya tarabishobora ku buhinga bwaje bwa internet n'ibindi byo gutuma tumana kw'amakuru ni ukuri ndasabye abo yoba imaze gushikira badufashe kuyikwiragiza hanyuma rero naho eh, jean bergmasi wo muri norvège nimba ari uwonze ndazi ko akerebutse nawe yababajije ngo mbe ntimwotuma ko abaserukira ayo mashyirahamwe asanzwe ari hariya ngo akabafasha muri icyo gikogo yemwe ni ahakamandiko ndagatera ni uko e, kindi cyari kuba cyiza uburyo bubonetse nuko uko twabonana amaso mu yandi tukabiyaga twicaye mugabo umwanya bitarakunda ibyo nicyo twituma asabye ntiye bayikwiragiza uko bashobora kose nta kinyegizwa kirimo mm. yanditswe ngo ijye ahabona nta nta gituma na kimwe atanu umwe yushikira kumbure nka Berkimas ari muri muri Norvege ntayararonka nkuba yikeneye yisanga he muri ujya mugabane wa Scandinavia muri mugabane wa Scandinavia uwo yikenera wese uzogira ikibazo cyo kuyironka point no direkisiyo point diaspora arobaze gmail mhm. aho rero uwo nawe uwo yuno yiha nawe ndamusabe aca yikwiragiza mubafise ama amadirese email cyangwa ubundi buhinga basanzwe bayagira ko mm-hmm. ubundi turi ko turarangiza ni diego ari mu gihugu ca suwede ngo yashaka kubabaza ngo hari urutonde rw'ibikorwa n'ingendo mwategekanije mu bushikiranganji ego ni diego ari mu gihugu cya suwede muri suwede mm-hmm. eh, mwaramutse diego muri suwede ngira n'abari muri Suwede ngira barakomeye madutahirize e, ni cya gikorwa navuga ko turategura aha intumbero nkuru nkuru muri iki gitabo zirimo mhm. z'ibizokogwa mhm. nibyo turi ko turanoganza kugira ngo bibe byanditse bitomoye neza n'uburyo bisaba mhm. ibyo rero nibyo tuheza tugashikiriza mu minsi iri imbere twizeye yuko mbere mu ntango z'ukwezi kw'indwi tuzaba twabishikirije ego ngira Diego muri Swede yatwumvise hama abandi bariko barandika mugabo nuko usanga bandika ubutumwa burebure bukagorana gushika reka turangirize hano kino kiganiro karadiridimba hama ikindi bambwiye ngo nuko ngo amatelefone ngo asigaye azimvye kuri bon muzaburayo nawe yari mu gihugu ca Norvège eka nshimira na Diego nawe ni yari mu gihugu cya Swede bose bakaba ariko baratwumviriza reka kumbure nshimire n'umuyobozi ajejwe igisata kiraba abarundi baba mu makungu mu bushikiranganje ndi bujejwe imigenderanire y'urundi n'andi makungu ndabashimiye kuba mwitavye ubutumire nibaze yuko n'ikindi gihe nitwabakenera muzotwitaba ndabakengurukiye nanje ndakengurukiye abatwumvi abatwumvirije